بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراغا براتشو cijenine sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jedan od temelja imana jeste i vjerovati da je Allah Đelešanuhu objavio knjige poslanicima koje je slao raznim narodima. kao što je objavio Kur'an i Kerim Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, isto tako Allaha Đelešanuhu je objavio i druge knjige drugim poslanicima u raznim periodima i raznim narodima. Allaha Đelešanuhu je u Kur'anu spomenuo pojedine od tih knjiga i mi smo dužni da u svaku od njih pojedinačno vjerujemo, dok o drugima ne govori pojedinačno, nego nas obavještava o tome kako je svakom poslaniku kojeg je poslao dao knjigu kao objavu, uputu koju je bio dužan prenijeti ljudima. Knjige koje su spomenute u Kur'anu su sljedeće. Tevrat koga je Allah Đelešanuhu objavio Musa a.s. Allah Đelešanuhu kaže Inna anzalna tevrate fiha hudan wa nurun jahkum bihan nabijuna alladina aslamu lilladina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada fala takšavun nasa wa ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله جل شانه kaže mi smo objavili Tevrat u kome je uputstvo i svjetlo Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni od kojih je traženo da čuvaju Allahu knjigu i oni su nad njom bdjeli. Sljedeća knjiga koju Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje jeste Inđil, kog je objavio Isau a.s. Allah Đelešanuhu kaže وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين Poslije njih smo Isa, a sina Merimena, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. Zatim Allah Đelešanuhu spominje Zebur, kog je objavio Davudu a.s. Allah Đelešanuhu kaže وَآتَيْنَا دَاوُودَ Zebura, a Davudu smo Zebur dali. Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje i listove ili sveske koje je objavio Ibrahimu i Musa'u a.s. Allah Đelešanuhu kaže Alam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra Zar on nije obaviješten onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim, koji je obaveza potpuno ispunjavao, da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi i da je čovjekovo samo ono što sam uradi. Ella teziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa' al awfa wa anna ila rabbikal muntaha i da će trud njegov sigurno vidjeti i da će prema njemu potpuno si nagrađen ili kažnjen biti i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti. Allah Đelešanuhu u drugom ajetu na drugom mjestu kaže Kad eflaha men te zekka wa zeka rasma rabbihi fa salla bel tu'thiruna l'hajate dunja wal ahiratu hajrum wa abqa inne hada lafi suhufi l'ula suhufi Ibrahima wa Musa. postići će šta želi onaj ko se očisti i spomene ime gospodara svoga, pa namaz obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim. Ovo su jasni dokazi iz Kur'ana o knjigama koje su objavljene spomenutim poslanicima, Tevrat, Zebur, Inđil i listovi ili svesci – i mi smo dužni da u njih pojedinačno vjerujemo onako kako je to opisano u spomenutim ajetima. Kao što smo dužni vjerovati da su sve Allahove Đelešanuhu knjige sadržavale uputu koja je bila potrebna ljudima za njihov život na zemaljskoj kugli. Da su sve te objave bile jedinstvene u svojim temeljima, da su sve pozivale u obožavanje samo i isključivo jednog jedinog Allaha Đelešanuhu, da su pozivale na svako dobro, na međusobno potpomaganje, pažnju i sve ostalo što je korisno čovjeku u životu na ome svijetu. Što se tiče ostalih knjiga, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu slao poslanike i njima knjige kao uputu ljudima, raznim narodima, kao što rekao i u raznim vremenima. Allah Đelešanuhu kaže – كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali. Braćo i sestre, Allah Đelešanuhu i svoje milosti objavljuje ljudima knjige napisane, jasne, razumljive, u kojima se tačno do u detalje opisuje kako se trebaju ponašati u životu na ovome svijetu, da ne bi zalutali, da ne bi u stramputicu otišli i na takav način nanijeli štetu sebi i sredini u kojoj žive. Kada je u pitanju sam Kur'an i Kerim, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu odlikovao Kur'an kao posljednju objavu nad prijašnjim objavama sa više stvari – Prije svega, ili prva odlika Kur'ana i Kerima jeste u tome što Kur'an sadrži suštinu svih prijašnjih poruka. Kur'an predstavlja potvrdu svega onoga što je bilo u prijašnjim objavama. I on je sakupio sve te istine i kazao je na način koji je dovoljan ljudima za njihovo uputstvo. Naime, danas, kada smo svjedoci da ne postoji druga knjiga osim Kur'an i Kerima koja je autentična za koju se može kazati da je Allahov Đelešanuhu govor, dužni smo vjerovati da nemamo potrebe za drugim knjigama. Da sve ono što je ostalo eventualno od istine, od Allahovih Đelešanuhu riječi u drugim objavama jeste sadržano u Kur'an i Kerimu i mi uopće nemamo potrebe da izučavamo, proučavamo i da se oslanjamo na druge izvore, druge knjige koje se pripisuju Allahu Đelešanuhu danas, a koje su iskrivljene. Da Kur'an sadrži suštinu prijašnjih objava, dokaz je ajet u kome Allah Đelešanuhu kaže وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ a tebi objavljujemo knjigu samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima abdi. Dakle, Allah Đelešanuhu je poslao Kur'an kao potvrdu prijašnjim istinama i kao garanciju njihovog očuvanja, dok nije zagarantovo očuvanje drugih knjiga koje su iskrivljene. Druga odlika kojom je Allah Đelešanuhu odlikovao Kur'an jeste da je on jedina objava koja je sačuvana i čije očuvanje garantuje Allah Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu kaže Inna nahnu nazzelne zikra wa inna lehu lehafidhun. Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Zaista ćemo ga mi sačuvati. Allah Đelešanuhu poručuje muslimanima i cijelom čovečanstvu. Dalje Allah dželle Đelešanuhu kaže "Vo innehu likitabun aziz, la yatihi al الْبَاطِلُ min bayni يَدَيْهِ wala min khalfihi, تَنْزِيلٌ min hakimin hamid." A on je zaista knjiga zaštićena, lažu je strana, bilo s koje strane, ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Allah dželle Đelešanuhu svojom moću štiti Kur'an od bilo kakvog iskrivljenja i zaista danas samo za Kur'an možemo s pravom reći da je Allahova dželle Đelešanuhu riječ, Zaista je to jedinstven slučaj u cijelom svijetu. Mnogo je knjiga koje su štampane u velikom broju primjeraka. Mnogo je knjiga koje se kupuju i čitaju, ali nećete naći ni jednu od tih knjiga da ona nije doživjela određene izmjene, korekcije, ispravke, dopune i tako dalje, izuzev Kur'an i Karima, kog je Allah Đalešanhu objavio prije 1423 godine i koji je i do dan danas ostao u svom prvobitnom obliku gdje nije izmijenjen ni jedan jedini harf. To je samo po sebi dovoljno da svi oni koji proučavaju ovaj fenomen da prihvate istinu i da priznaju da je samo Kur'an Allahu Allahova Đelešanuhu riječ. Kada je u pitanju recimo Biblija, bilo stari ili novi zavjet, postoje mnoga, mnoga izdanja. Međutim, gotovo da ni jedno izdanje nije identično drugom u svim tim izdanjima se nešto dešavalo, nešto oduzimalo, nešto dodavalo, nešto prepravljalo i tako dalje i tako dalje. I danas se vode polemike o tome kako treba da se pojavi najnovija Biblija koja je potpuno korigovana, koja je ispravljena, odnosno u kojoj su konačno dovršene sve te ispravke koje treba učiniti, što je sasvim suprotno Kur'an i Kerimu, koji je objavljen Allaha Đelešanuhu, kompletan, sveobuhvatan, savršen i u kome se ne može ništa dodati, niti oduzeti. Sama ova činjenica je dovoljan dokaz protiv svih onih koji još Kur'an ne prihvataju kao jedinu istinu. Ja se sjetih ove prilike jednog našeg profesora iz Egipta koji je prije 40 godina, negdje 60 i 70-ih, bio u situaciji kao profesor na Al-Azharu, da im je došao jedan Englez, jedan orientalista u posjetu koji je proučavao nad naravnost Kur'ana. Dakle, proučavao je taj fenomen sačuvanosti Kur'ana, originalnosti Kur'ani Kerima i koji je se uvjerio da je to tako. Pa je došao na Al-Azhar da upita u Lemu kako, na koji način je to Allah Đelešanuhu sačuvao. Kazao im je, znam, ja sam ubjeđen, vidio sam to i znam da ćete mi kazati to je Allah tako htio i Allah ga sačuvao. Međutim, mene interesuje kao nemuslimana kako je to Allah Đelešanuhu sačuvao. Da mi to objasnite, da mi dokažete odnosno pokažete na koji način je Allah Đelešanuhu sačuvao Kur'an i Kerim. Kaže ovaj naš profesor, ja sam shvatio da je teško o tome polemisati i govoriti s čovjekom koji je dosta toga proučio i vidio, ali jednostavno ne može da prizna da je to Allahovo djelo, jer on Allaha ne priznaje. I onda sam ga zamolio da odemo u susjedni grad, odnosno selo, odakle je bio taj naš profesor. Došao je u svoje rodno mjesto i za vrijeme namaza je imamio kao što je uobičajeno, jeli kao alim, odmah su ga ponili da bude imam u džematu, klanjali su dnevni namaz, a ovaj orientalista je posmatrao s kraja džamije šta se dešava, pa sam kaže nakon što sam obavio namaz kao imam, proučio jedno sure iz Kur'ana nakon namaza prije dove. Učio sam tebet jedan, kaže ovaj naš profesor, namjerno pred svojim amidžama, dajđama, rođacima, džematlijama, komšijama, poznanicima koji su me izuzetno uvažavali, poštovali i voljeli, ali sam namjerom napravio grešku. Kada sam došao do kraja sure, proučio sam Hamma letel hašeb umjesto Hamma letel hatab. A hašeb i hatab su dva sinonima u arapskom jeziku. Ovaj kao orientalista je znao da hatab znači drvo, a i hašeb drvo. Postoji normalno tu manja razlika, ali koja je nebitna, jeli? Ipak su to sinonimi. Kada sam prvi put napravio grešku, nakašljali su se malo pobunili u prvom safu džematlije, a onda sam ponovio cijelu suru i opet na kraju ponovo istu grešku napravio. Hamma letel hašeb. Pa su se ponovo uznemirili, a ja ponovio po treći puta i ponovo napravio grešku. Dok me nije jedan od njih ispravio, konačno kazao Hamma letel hatab sa povišenim tonom i sa ljutnjom. Ponovo sam ponovio i ponovo istu grešku napravio dok nisu ustali da me tuku. Kad se to desilo, onda je ovaj orientalista povikao sa kraja džamije, dosta, dosta, sad mi je jasno shvatio sam kako je to bilo. Dakle, tog uvaženog alima, profesora na Al-Azharu, su spremni njegova familija, njegov rod, njegove ameđe da tuku kad su vidjeli da se je izigrao sa Kur'anom. Kada su vidjeli da je namjerno zamijenio samo jednu jedinu riječ, umjesto nje njen sinonim stavio u Allahom Đelešanuhu govoru i tako da su na takav način pokazali koliko mjesto Allahov govor, Kur'an Kerim, ima kod muslimana, da je i to jedan od načina kojim je Allah Đelešanuhu sačuvao Kur'an Kerim od iskrivljenja. Dakle, zaista samo Kur'an Kerim jeste Allahova Đelešanuhu objava i sa sigurnošću možemo tvrditi da nije iskrivljen, da je sačuvan. Allah Đelešanuhu je sačuvao Kur'an i Kerim zato što je Kur'an kao posljednja Allahova objava upućen svim ljudima i ona će važiti do sudnjega dana. Za razliku od priješnjih knjiga, koje je Allah Đelešanuhu slavo samo određenom narodu i u određenom vremenu. Prijašnje objave su bile, rekao sam, u svome temelju iste, ali kada su u pitanju detaljni propisi, pojedinačni propisi za život ljudi, oni su bili različiti od poslanika do poslanika. Zato Allah Đelešanuhu nije garantovao očuvanje tih knjiga, izuzev Kur'an i Kerima. A što se tiče iskrivljavanja ostalih objava, nama poznatih, Allah Đelešanuhu o tome i u Kur'anu govori. Kada je u pitanju Tevrat, Allah Đelešanuhu kaže أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون Zar se vi nadate da će vam se jevreji odazvati i vama za volju vjernici postati, a neki među njima su Allahove riječi slušali, pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli. Allah Đelešanuhu ovim riječima ukazuje da su jevreji svjesno izvrtali, iskrivljavali, mijenjali Allahove Đelešanuhu riječi i ono što im je objavljeno. U drugom ajetu stoji Min alladine hadu juharrifun al kalima amma wadi'ihi wa yakuluna sami'na wa asajna. Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i kažu mi čujemo, ali se ne pokoravamo. A o izmjeni koju su načinili kršćani u Injilu, Allah Đelešanuhu kaže ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Mi smo zavjet prihvatili od onih koji govore mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili upominjani izostavili, zato smo među njima nepretest i mržnju do sudnjega dana ubacili, a Allah će ih sigurno obavijesti o onome što su radili. Ovo su za nas nepobitni dokazi da je i Tevrat i Inđil iskrivljen, da su to knjige konačno koje su pisane nakon smrti poslanika kojima su objavljivane na osnovu sjećanja pojedinih učenika, pojedinih sledbenika tih poslanika i sam sadržaj tih knjiga govori o tome da one nisu božanskog porijekla. Svi znamo da ne postoji ni jedan originalni primjer Tevrata niti Zebura, niti Inđila, niti listova Ibrahima i Musa. I to je prvi razlog zbog koga i jesu iskrivljeni. Drugi razlog jeste to što su se u tim knjigama izmiješali citati koji su u osnovi objavljeni od Allaha Đelešanuhu i riječi ljudi koji su ih pisali tako da se sada više ne može jasno povući crta između onoga što je Allah Đelešanuhu objavio u Inđilu i Tevratu i onoga što su ljudi svojom rukom napisali po svome sjećanju, po svome čak počestoj nahođenju. Treći dokaz da su knjige mimo Kur'ana, knjige koje su u osnovi objavljene, iskrivljene, je i taj da ne postoji taj historijski slijed ličnosti koje su te knjige prenijele od poslanika do današnjih dana, kao što je to slučaj sa Kur'an i Kerimom, kao što je to slučaj sa muslimanima. Naime, nama je svima poznato da postoji takozvani sened, lanac prenosioca Kur'an i Kerima i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme od vremena poslanika sallallahu alejhi ve selleme do danas. Tako se danas u svim krajevima islamskog svijeta uči Kur'an po senedu. Naime, oni koji Kur'an nauče na pamet, gledaju da ga uče od čovjeka koji ima sened, koji ima diplomu i džazu, koji ima taj lanac ljudi od kojih je preuzeo način učenja Kur'ana do poslanika sallallahu alaihi ve selleme. To je specifika isključivo muslimanskog ummeta kog je Allah dželle Đelešanuhu počastio zadnjom objavom za koju je garantovao da će je sačuvati. To je tako precizna znanost, dakle učenje Kur'ana, čitanje Kur'ana, da u svim izdanjima, na svim mjestima, ni jedan jedini harf, ni jedna tačka, nijedan vokal, nije izmijenjen. Sama činjenica da je to tako je dovoljan dokaz i motiv svima onima koji se pozabave ovom problematikom da prime islam i da prihvate Kur'an kao jedinu istinu. Kao dokaz iskrivljenosti prijašnjih objava jeste i postojanje više primjeraka, više verzija tih knjiga. Znamo da postoji više evanđelja, isto tako izdanja, te vrata i ona se međusobno razlikuju. Sljedeći od dokaza iskrivljenosti prijašnjih knjiga jeste i to što one u sebi sadrže određene detalje koji su u suprotnosti sa vjerom u Allaha Đelešanu, u suprotnosti sa onim što je Allaha Đelešanu propisao i što je objavio u Kur'an i Kerimu. Naime, znamo da u Starom Zavjetu, u Tevratu, dakle, stoji jedan događaj koji se opisuje u kome se govori o tome kako se hrvao Jakov, Jakub, ali sedam kao poslanik, sa Jahovom, sa Allahom, neuzubillah, i da su ostali do zore u tom hrvenju, jeli, i da je na kraju pobjedio Jakub, Jakub, dakle da je pobjedio poslanik Allaha u hrvanju, neuzubillah, i daleko bio od onoga kako ga oni opisuju. Sama ta činjenica, ta pogrešna prestava o Allahu Đelešanuhu, koja je nemoguća, koja je neprihvatljiva, je dovoljan dokaz o iskrivljenosti tih riječi, odnosno tih prijašnjih objava. Dalje u Inđilu, imate dosta opisa koji su isto tako nelogični, neprihvatljivi, pogotovo kada su u pitanju određeni poslanici koji se spominju, kao na primjer Lut, a.s., za kog se tamo kaže da je učinio zinalog blud sa dvije svoje kćeri. Što je neprihvatljivo, jer znamo da je jedna od osnovnih karakteristika poslanika da ih je Allah Đelešanuhu sačuvao od grijeha, da su zaštićeni od grijeha, pogotovo velike grijeha, a pogotovo od toga da tako gnusan čin urade da počine zinalog sa svojim rođenim čerima. Ovo su osnovni detalji vezani za objavu za Kur'an i Kerim i za prijašnje knjige. Sada ćemo se vratiti na nas, na naše današnje stanje i ulogu Kur'an i Kerima u našem životu. Nakon što smo shvatili da je Allahova Đalešanuhu riječ sačuvana u Kur'an i Kerimu, da je Kur'an i Kerim Allahova Đalešanuhu uputa svim ljudima, pa i nama danas u njihovom životu, u svim situacijama u kojima se nađu, da je u Kur'anu rješenje za konkretne probleme s kojima se ljudi susreću, konkretno mi ovdje u Bosni, problemi koji nas tište, nezaposlenost, nemoral i ostali izazovi koji su vidni u našem društvu, zasigurno ćemo najbolji način izlaska iz ove krize naći upravo u Kur'an i Kerimu. Međutim, problem je što se mnogi ljudi, mnogi od nas uopće ne odnose prema Kur'anu tako ne shvataju da je Allah Đelešanuhu Kur'an objavio prvenstveno radi upute, radi toga da ga čitamo kako bi po njemu postupali, da u njemu nalazimo rješenja za svoje probleme s kojima se susrećemo, da kroz Kur'an mislimo, da kroz Kur'an planiramo, da kroz Kur'an zaključujemo, da kroz Kur'an vidimo budućnost, da kroz Kur'an analiziramo dešavanja u svijetu i tako dalje i tako dalje. Danas muslimani uče Kur'an, uistinu uče, Međutim, većina njih uči Kur'an na arapskom jeziku radi ibadeta, a malo ih razumije šta to znači. Ali svrha Kur'ana jeste uputa. I mi nećemo doći do te upute, nećemo doći do rješenja za svoje probleme s kojima se susrećemo, izuzev ako tako, na takav način, priđemo Kur'an i Kerimu. Ako budemo Kur'anu prilazili, Kur'an otvarali za svaki problem o kom je razmišljamo. Zato jeste poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio da svako od nas prouči Kur'an najmanje za 40 dana. Da ne bi smjelo proći više od 40 dana da svako od nas ne prouči i ne pročita Kur'an. Dakle, na bosanskom jeziku kao uputu da se ne druži sa Kur'anom, da ne pokušava u Kur'anu pronaći rješenja za svoje probleme. Ko od nas uči džuz dnevno? Dakle, iako uči, neko uči na arapskom jeziku radi se vapa, a vrlo su rijetki među nama oni koji studiraju Kur'an, koji razmišljaju o ajetima, koji povezuju kur'anska ajeta sa našom svakodnevnicom i koji na takav način dolaze do rješenja koja su sigurno ispravna i u kojima će Allah Đelešanuhu pomoći muslimane da ih na najbolji način realiziraju. Zato, braćo i sestre, biti sa Kur'anom znači biti sa Allahom Đelešanuhu. Učiti Kur'an znači citirati najmudrije, najveće mudrosti što se mogu iskazati, jer je najmudriji Allah Đelešanuho, to su njegove riječi. Znači te riječi u uputiti prema sebi, znači testirati sebe, svoje osobine, svoj život, svoje ponašanje, znači planirati kako da budem bolji, znači jednostavno zaslužiti Allahu Đelešanuhu pomoć za uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Danas, kada smo u situaciji da imamo Kur'an i na kompjuteru, disketi, kada smo u situaciji da na osnovu određene riječi pronađemo sva ajeta koji o toj temi govore, smo zaista dužni da se ozbiljnije družimo sa Kur'anom, da se punimo tim nurom i tom svjetlošću, a da to ne bude ovako kao što je do sad bilo, da se Kur'an počesto čuva na vidnom mjestu, na visokoj rafi, umotan dobro u peškir, da slučajno prašana na njega ne pada, ali se nikako, gotovo nikako ne otvara pogotovo kada smo u situaciji da slušamo Kur'an i u prijevodu na našem jeziku, na kaseti, na kompjuteru, zaista opravdanja nemamo, a naše druženje sa Kur'anom, naš odnos prema Kur'anu je još zaista loš, a prvi pokazatelj izmjene na bolje, promjene hala, stanja u kome se nalazimo, jeste upravo naš odnos prema Kur'anu. Allah Đelšanuhu kaže Inna Allaha la yugayru ma biqaumin hatta yugayru ma bi enfusihim. Zaista Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni sam sebe. Dok mi ne izmijenimo svoj odnos prema Kur'anu, dok nam ne bude u planu da svaki dan sahat vremena odvojimo za druženje sa Kur'anom, za studiranje i proučavanje kur'anskih istina i uputa, zaista ne možemo očekivati bolje sutra ni bilo kakav prosperitet u bilo kom pogledu. Molim Allaha Đalešanuhu da nam pomogne da budemo od onih koji će shvatiti vrijednost Kur'ana, koji će uspjeti da se druže sa Kur'an i Kerimom svakoga dana, da se ojačaju kur'anskim vizijama i na takav način uspiju odrediti svoju poziciju i definirati svoju zadaću, svoju misiju koju su dužni da učine u životu na ovome svijetu kako bi zaslužili Allahu Đelešanu pomoć i uspjeli na ovome svijetu i zaslužili njegovu nagradu na budućem. آمين وصلى الله على نبينا محمد